Samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i oprost tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i posljednji poslanik. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen koga on ostavi u zabludi, nikoga drugi osim Allaha ne može uputiti. A zatim, cijeljena braćo i sestre, kao što smo najavili, večerašnje predavanje, kratko predavanje, nadam se, je o sadaki. Imamo jedan i povod, o tome će biti govora na kraju, dakle imamo konkretno povod Sadekatul Fitr, i prilika u Ramazanu kada ljudi daju sadaku povećano i češće, pa ćemo da malo večera skrenemo pažnju, da se podsjetimo na neke stvari vezane za ovu temu. Što se tiče sadake, kada govorimo o tome u okrilju Islama, teško je sve kazati u 20 minuta koliko je toga došlo mnoštvo u knjigama Islama o ovom lijepom dijelu i ovoj lijepoj praksi. Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Bekare govori u prijevodu značenja ko je taj ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga on mnogostruko vratio. Tako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala sadaku naziva zajmom Allahu subhanahu wa ta'ala. A ko je taj ko će odbiti kada Allah traži uzajam da mu neće da? Ko je taj pametan koji ima pamet na ovome svijetu koji će odbiti da da, da zajam Allahu subhanahu wa ta'ala? Ako Allah traži uzajam, a šta je zajam Allahu. Dakle, naše davanje sadake zamislimo kao da dajemo Allahu pa će to biti nama lakše. Pa ćemo lakše pobijeti oni 70 šeitana, oni 70 šeitana za koje se kaže u predaji čim čovjek odluči da dadne sadaku, 70 šeitana dođu kod njega da ga spriječe da ne dadne tu sadaku. Ali vjerni koji čita ovaj ajet i koji ima jasan cilj, i koji samo sluša ove riječi da bi mu ga on mnogostruko vratio taj zajam što daješ na Allahovom putu što daješ kao sadaku da bi mu ga on mnogostruko vratio ne treba Allahu naša para ne treba Allahu ništa naše on je bogat Wallahul l'ganiju wa entumul fukara Allah je bogat vi ste siromašni svi to su Allahove riječi iz Kur'ana Allah je bogat, vi ste siromasi. Vi trebate Allaha. Tako je rečeno. Prema tome, on kad od nas zahtjeva i propisuje da dajemo sadaku, ne traži to radi sebe, nego on će to nama sve mnogostiko vratiti na sudnjem danu u obliku, u obliku nagradi. Kod sadake imaju nekoliko samo mali pravila na početku. Prvo pravilo, daj dok možeš, dok si zdrav. Jer sadaka koju daš dok si zdravi u snazi je stotinu puta vrednija od sadake koju dadneš na umrlu. Jer tad je sve već postalo njihovo, oni oko tebe. Tad ne treba sadaka. Stotinu puta je vrednija sad, kad možeš, Kad čovjeku dođe duša do guše, onda bi on jedva da se dokopa dženneta. Onda bi sve dao da se otkupi, da se spasi, da zaradi džennet. Ali ne kupuje se tako džennet. Nego treba radi dok si mlad, dok si zdrav, dok si u snazi, dok možeš. I u islamu je prvo pravilo kod sadake da se daje u snazi dok si mlad. Nemojmo čekati da nas poklopi, ne daj Bože, teška bolest, da nas baci na smrtnu postelju, pa da onda da nam treba da dajemo sadaku. To je prvo pravilo. Drugo pravilo, da se počne od sebe. To je došlo u hadisu. Kad je u pitanju sadaka, prvo počni od sebe. Dakle, prvo vidi treba li tebi šta. Ako tebi treba neke osnovne stvari i to što činiš za sebe je sadaka. Zatim, svoju porodicu, krug svoje porodice. To su najpreći za sadaku. Zašto? Jer ono što daš za svoju ženu što potrošiš, sve što potrošiš za svoju ženu, sve što potrošiš za svoju djecu, za svoje bližnje unutar svoje porodice, sve je to sadaka. I poslanik je postavio redoslijed. Ti, tvoja porodica, a zatim treća stepenca, bliža rodbina. Bliža rodbina. Nemojmo doživiti to da dajemo nekima tamo nepoznatima, a zapostavimo vlastite, oni koji su u krugu naše vlastite bliže familije. Jer kaže poslanik kada sam u predaji da je davanje sadake rodbini, da je to dupla nagrada. Zašto? Jer je to, kaže, i sadaka i zbližavanje rodbinskih veza. Imaš, sa, imaš za sadaku seva, imaš seva, to radiš na održavanju rodbinskih veza. To je vrlo, vrlo bitno pravilo. Treća stvar kod sadake, treće pravilo jeste da je sadaka raznovrsna. Sadaka je raznovrsna. To je širok pojam. Tako je recimo najbolja sadaka došla je u hadisu na pajanje vodom. Efdalu sadakati sekjul ma'i. Dakle, najbolja sadaka je napajanje vodom. Prema tome ima kod nas bošnjaka jedna lijepa tradicija muslimana, a to je da se prave česme, hajer česme. I to je lijepo, to je od sunneta i to je sadaka. I svako ko se napije sa te česme, kad čovjek zanijeti u ime Allaha radi Allahove nagrade, sagradi česmu, kogod i, i neku vodu koja je išla bez veze tekla, napravi od toga lijepi izvor, ima sadaku i sevab za svako ono živo stvorenje koje se napije, čak i, i životinske i šumske životinje kada bi naišle, kada bi to bilo negdje u šumi, za svako živo stvorenje i ptica i bilo ko ko uzme odatle kap vode, sve se to stavlja na vagu dobrih dijela tom čovjeku koji je to uradio. Prema tome, dakle, to je naj, najbolja sadaka. Zatim ima sadaka, mnogo, mnogo vrsta sadakih reći ćemo da je sadaka prilika da čovjek očisti svoje grijehe. I ono što sam rekao, ako je sinošnji ders bio nekome opterećenje i ako je on osjetio sebe u tom dersu i pronašao, onda mu je ovaj večerašnji ders lijek. Onda mu je ovaj večerašnji ders lijek. Na koji način? Jer Sadaka je upravo prilika da se određeni grijeha, ako si se našao u nekom grijehu, sadaka je idealna prilika da se očistiš od tog grijeha. Zato je rekao poslanik, ali, zato je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, Huz minem valihim sadakaten tutahiruhum ve tu zekihim. U suri Eteube, uzmi od njih zekjat, da ih očistiš. Dakle, da ih očistiš od grijeha, i da im podigneš stepen, vetu zekijim. Dakle, sadaka i zekat, a u hadisu je došlo da sadaka spaljuje čovjekove, od, odstranjuje od čovjeka grijehe kao što voda gasi vatru. Subhanallah, gledajte lijepog primjera u hadisu. Kao što voda gasi vatru, tako sadaka gasi vaše grijehe. Naše grijehe koje smo počinili. Ovo je prava prilika A poslanik Ali Sela je, kažu, u Ramazanu bio najdarežljiviji, poput vjetra. A što je dovedeno u vezu sa vjetrom? Zašto je upoređen sa vjetrom? Jer vjetar kad ide, svakog dohvati. Svakog dohvati. Ne prolazi niko. E takav je bio Ali Sela u Ramazanu. Bio je najdarežljiviji tada. Najđometniji, što mi kaže. Što se tiče sadake, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u hadisi kuciju, dijeli moj robe i ja ću tebi da dijeli. Ono što mi nekad mislimo, mislimo da nam sadaka oduzima naši metak. Tako mi Allaha, to je velika pogreška. Smatrati da sadaka umanjuje naš imetak je katastrofalna greška. Jer je poslanik rekao, sadaka ništa ne okrnjuje od imetka. Kako to objasniti kad nama se smanjio broj para u novčaniku? Kako to objasniti da sadaka ne umanjuje od imetka, a mi imamo manje novca u novčaniku? Evo kako, dragi brat. To što se umanjilo, ti ne znaš šta je kod Allaha od riska i od nafake i koliko će ti on sad zbog te sadake poslati novi par. Ti ne znaš, jer ono koliko si dao, Allah je to vidio. Ali ti ne znaš da je Allah već davno tebi propisao na faku i zapisao i ti koliko si dao, on ti je unapred zapisao da će ti toliko vratiti minimalno, a možda i 700 puta više. E to treba da znaš. E to je značenje sadaka ne umanjuje od mjeta. Jer je zapisano unapredi to što si ti dao, I zapisano je da ćeš dobiti mnogo puta više nego što si dao. I koliko sam puta čuo ljude, kaže dao sam deset maraka, sutradan Allah dao da zaradim stotinu. Ono koliko nisam ni očekivo, očekivo možda jednu manju dnevnicu, Allah dao više posla. Allah je taj koji otvara čovjeku vrata na fake i, i naravno čovjek treba da radi. Ali Allah te podržava u tome i daje ti nadoknadit će tu na faku. Zatim što se tiče sadake, sadaka je sunnet poslanika. Dakle, to je njegova praksa i njegov sunnet. Ako ne slijedi njegov sunnet, dakle, ko, ko ispostavlja iz svoga života njegove sunnete, onda to nije dobro. Sadaka, što se tiče sadake, svaki dan imaju meleki koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i koje je poslao na zemlju, koji govori Allahu, povećaj onome koji dijeli svaki dan mole Allaha subhanahu wa ta'ala da, za onoga koji daje sadaku da mu Allah poveća. A kaže, ne daj onome koji škrtari. Svaki dan mole Allah. Allahu uskrati onome koji škrtari. Allahu povećaj onome koji, koji dijeli. I mnogo je toga, zatim, ne znam da li ste znali, sadakom, sadaka je dobar, dobro sredstvo da se čovjek spasi neke bolesti. Jer je poslanik Ali Salam rekao liječite svoje bolesne sadakum. Liječite svoje bolesne sadakum. Prema tome, ako si bolestan, udijeli sadaku na Allahovom putu. Ako imaš nekog svog u kući bolesnog, daj sadaku sa tim nijetom uz Allahovu pomoć, Allah će poslat lijek. Jer je Ibnul Kajim rekao, koji doktor ne liječi sadakom, to nije doktor. U njihovo vrijeme, tako on je to iz islama izvukao. Dakle, sadaka je nezaobilazna kad su u pitanju bolesti. Zatim, sadaka sprečava ružnu smrt. Gdje je kraj, braćo, da vam pričamo o sadaki? To je neiscrpna lekcija. Ovo je kratko vrijeme. Sadaka sprečava ružnu smrt. Vidite koliko samo koristi od toga ima. I na kraju ćemo samo kazati najveću korist od sadake. A nismo sve rekli. Ali ono što je meni najdraži kad je u pitanju sadaka, a to je sadaka gasi Allahovu srđbu. Sadaka, tajna sadaka, da niko ne zna, da niko ne zna osim Allah subhanahu wa ta'ala i ti koji, koji to radiš, tajna sadaka gasi Allahovu srđbu. Ako se Allah rasrdio na svoga roba zbog njegove nepokornosti, zbog njegovih silnih i mnogobrojnih grijeha, veliki način da se iz toga izvadi, da se iščupa iz tog teškog gafleta i stanja, jeste da počne da dijeli na Allahovom putu i Allah će mu iznaći način kako da dođe do upute. I zato ste vidjeli da ljudi koji su plemeniti, koji nisu škrti, Allah i uputi napravi put. Imate ljudi koji nisu ovdje u džami, ali zato su tamo na onom spisku, sve su isplatili, braću. Ja sam ih gledao svojim tamo očima to. Nisu ovdje u džami, ali se nadam da će Allah subhanahu wa ta'ala zbog onoga što su dali za ovu džamiju, za ovaj mešid i za ovo što sam ja mogao da dođem ovdje. I za sve ono što se ovdje dešava, što neko možda misli da je malo, a tako mi Allaha, ona je kod Allaha veliko. Jer održavati jedan mešćin, održavati Allahu u kuću u, u stanju da se tu ibade čini, da se Allahu robuje, je to je kod Allaha veliko. To je kod Allaha veliko. I od najdražije Allahu tijela. Ja se nadam, znači, da će Allah njima okreniti njihova srca. Jer škrtost je osobina stanovnika vatri, stanovnika džehennema, a darežljivost i plemenitost je osobina džennetlija. Prema tome, draga moja braćo, svi mi trebamo da se potrudimo Ako, je, ako smo nešto pogriješili, da kroz ovaj mjesec i neku iskrenu sadaku koju odlučimo da dadnemo, da se sve ove, ove koristi da pokušamo osvojiti iz ovoga. Na kraju ću vam samo spomenuti nekoliko lijepih primjera iz naše istorije Islama, jer, jer ti primjeri nam dobro dođu malo da se opustimo i da vidimo kako su naši dobri pobožnjaci i vjernici doživljavali tu sadaku. Navešću vam jedan primjer koji je mene impresionirao, vezan je za jednog velikog učenjaka i pobožnjaka Alima ibnul Mubarek, se zvao Abdullah ibnul Mubarek. Kaže se da je on jedne prilike krenuo na hađ. A taj hađ mu nije bio obavezni. Dakle, bio je jednom već obavio hađ, ali je išao da obavi hađ koji mu je, tako reći, sad na fila, jel? Išao je ponovo na hađ, drugi put. I šta se dešava? Pripremio se, sve ide na putovanju i u toku svoga putovanja u jednom dijelu, kad je prolazio pored jednog mjesta, vidi žena po nekakvom smeću, oko nje mala djeca, po smeću traži nešto. A bilo je sa njim još nekoliko ljudi. Kaže on jednom koji je bio mlađi, kaže, idi, kaže, vidi šta ona žena traži. Kad je otišao tamo, kaže, traži da nešto nađe da jede. Tri dana, kaže, govori da nije ništa jela, a ima malu djecu, pa traži nešto da nije kogod bacio komad ljeba ili nešto od hrani. Kad je to čuo Abdullah ibn Mubarek, uzeo je sve što je imao svoji putne opremi, sve što je imao, dakle, i dao je, odnio je kod te žene, rekao, evo ti ovo, posluži se i vraća se kući i nije obavio hađa. Odustaje od hađa. Dakle, sve ono što je imao i vraća se prazan kući. Zanimljivo postupak. Sadaka. Sadaka sadaka. Da bi na naveće kada je legao da spava, usnio san i glas koji mu govori O Abdullah ibn Mubarek, neka ti je Kabul tvoj hađ i neka su ti oprošteni svi grijesi. Neka ti je primljen tvoj hađ i neka su ti oprošteni svi tvoji grijesi zbog onog postupka što je uradio. Zbog je sada. Imao je nijet, ali učinio je dijelo i vidite, nije ga obavio, ali zbog tako velike namjere i zbog onog što je uradio, Allah mu je to Allah mu je to primio. Drugi primjer ću vam kazat samo desio se u jednoj od arapskih država u vrijeme rata u Bosni. Kad je u pitanju sadaka. Dok je trajao rat u Bosni, i stradao naš narod, naravno vodila se jedna i medijska propaganda u arapskom svijetu, ljudi su imali informaciju šta se dešava i imami su na imberima u jedno vrijeme, dakle, imali zadatak da pozivaju narod da daje se, da se Sergije organizuju i da se dijeli metak da bi se moglo slati to za Bosnu. I to je isto. I to je bilo tako. Veliki posao su uradili mnogi imami po Saudijskoj Arabiji, po drugim državama, Egiptu i tako dalje. Radilo se puno na tome da se što više prikupi sredstava i da se pomaže taj naš narod. I jedan, jedan detalj sa, iz jedne te, od tih džamija, kako su ispričali kasnije ljudi koji su bili svjedoci, desio se u jednoj džamiji da je imam pozivao da se dijeli Nakon toga završio se nama, završilo se sve i ljudi su počeli da, da daju ko je imao šta. Između te mase bilo je jedan mladić koji se u tom momentu zatrefio, nije imao ništa para kod sebe. Imao je samo onu što mi kažemo palestinku, onu šamiju arapsku na glavi. Kada je čuo vrijednost sadake, vrijednost djena na Allahovom putu, kada je čuo sve to i sabrao da on ništa ne može da pomogne u takvom halu pod tim dojmom, on uzima onu maramu i kaže O moj Allahu, budi mi svjedok da nemam ništa osim ove marame, ja dajem ovu maramu na Allahovom putu. Dajem ovu maramu sa glave na Allahovom putu kažu oni ljudi koji su to gledali, koji su bili oko njega prvi oni, niko više nije ostavio ni Feninga, ni, ni Rijala u svome džepu. Svi su dali što su imali. Kad su vidjeli taj njegov primjer, svi su i dali istresni sve ono što su imali iz džepova. I onda, na kraju je neko se dosjetio i uzeo onu maram. Kaže, čovjek je ustao jedan i rekao, ja hoću da kupim tu maramu kaže ovaj, ne možemo mi to prodati. Nego jedino da, da vidimo, da pitamo učenjaka, smijemo li mi ovo sad prodati? Kaže, ko daje više nije problem, ali sve pare nek idu na Allahovom putu tamo gdje ste zanijeti. Kaže ovaj, ja dajem više. Kaže ovaj treći, ja dajem više. I na kraju, ta marama je prodata za negdje oko 13.000 rijala, što znači oko 7.000 maraka. I vidite, čovjek je sa maramom dao sadaku 7000 mara. Zašto? Zbog njegovog iskrenog i lijepog nijeta. Zbog njegovog iskrenog i lijepog nijeta. Ovo su primjeri i ovo je kratki vaz nasihat u kontekstu ove večerašnje teme. Ja molim Allah, spanem letala, da nas uputi na pravi put, da nam oprosti naše grijehe, da nas učvrsti i da nam da iskrene namjere u svim našim dijelima i malim i velikim i našim riječima. Amin. Dakle, u kontekstu ovoga svega, ko je gledao, ne znam, bila je reportaža, neki su mi dali prijedlog, bila je reportaža neka o nekom mladiću siromašnom iz travnika, pa ako neko bude htio da